поезията излиза от библиотеките, слиза под земята, в метрото, в вагоните. Вече 10 години София чете европейска поезия в метрото. Автори от държавите членки на а, Европейския съюз а, и от а, тази специална общност на езикови центрове се представят на български и в оригинал. Този проект Поезия в метрото е иницииран от Полския институт в София и ежегодно работи с посолства и културни институти. Защо поезията в градския транспорт има политическо и човешко послание? Особено днес, когато Европа се сблъсква с война на своя източен прак. Така казвам добър ден на Малгожата Хейдук Громек. Здравейте! Здравейте! от това лято, всъщност, е, а, госпожа Хейдук Громек оглавява Полския институт в София. Нека да накратко да я представя. Тя е професионален дипломат, е, била е консул на Република Полша в София, а от е, август тази година е директор на Полския институт. Преди това е работила в Рига, работила е като заместник директор на Полския институт в Стокхолм и е човек, който се свързва професионално с проблематиката на европейската интеграция. Да започнем започнем от там, госпожо Хейдук Громек. Поезия и Полша са свързани не просто с буквата П, както говорихме. Само четири имена ще изброя от моите любими полски поети. Збигнев Херберт, Чеслав Милуш, Адам Мицкевич, Мицкевич и Станислав Яжилец. Връзката, както казвам, не е случайна. Какво допринесе преди 10 години идеята за поезия в метрото да се инициира тъкмо от страна като Полша? Тогавашният директор на Полския институт, Ярослав Годун, той ем, преди да дойде в е, София е бил директор на Полския институт в Киев. И там е направил е, подобна кампания е, поезия в метрото и знаеки колкото е, добре Е, се правеше и колкото добре е, беше възприята, възприята тази инициатива, той се замеси да, да я повтори е, тук в България. може би още бил ам, под влияние на е, кампания, kojato se mm, prevežda v Velika Britanija od 1986 godina. E, w londonsko to metro e, sa pokazani e, stihotvorenia. No, to znam, to w drugiej te strani ima podobni kampanii. to w Warszawa, imasz w Dublin, w Stockholm i, i w mnogo, i w New York. Така че, знаеки, че tak, taka возможность um, за да влияем върху uh, чувства на метропътници, uh, той се замеси да намери български партньор. Uh, това беше uh, литературен вестник и разбира се um, Софийска община, uh, метрополитен, uh, за да направят е, така акция също тук в София. Вписване в България. Аз, между другото, си припомних една малка книжка от е, далечната 1921 година, т.е. преди повече от век, в съставителство и превод от полски на Дора Габе, голямата българска поетеса и нейния съпруг е, Боян Пенев, литературен критик. Как, как изглежда възприемането на тази инициатива на Полския институт а, поезия на европейски автори, преведена на български в България и как бихте оценили тази инициатива конкретно в български условия? Е, Абсолютно сигурни сме, че наша та инициатива е много добре прията, защото всяка година повече страни се включват, повече държави и институции се включват в нашата инициатива. Започнахме само с полски и български автори, но от втора, второ издание имахме и европейски държави, а тази година имаме 25 държави. 25, 25, 25 дипломатически мисии да. се включват и... заедно с вас. Точно така. Но знаем, че хората в метрото е, гледат нашите стикери, гледат е, пана, четат стихотворения е, и за нас това е най-важно. Защото поезия е за да wdignem oczy małko po wysoko od naszite mobilni. za da se zamislim za smisel na naš ja život, za kem kakvo tičame toliko brzo. Uh -huh. uh, това е най-важна е, идея, е, върху е, коя измислихме и продължаваме е, да действим заедно е, и продължаваме тази кампания. Десето издание означава юбилей. Mm-hmm. Как се променя подбора на поети, на теми през годините? Е, какви критерии използвате за селекцията? Как се случва тази селекция? всяка година определяме, определяваме една тема. Преди години имахме приятелство, имахме природа след е, напада, нападенето от е, Русия срещу Украина, е, разбира се, беше мир. Тази година имаме вярата в най-широко разбиране на тази, на, на тази дума. И участващи институции подбират е, надподходящи е, поети и стихотворения. Ние не, не критикуваме, ние не, в Польския институт не избираме, само ем, идеята беше да, ем, да избираме повече съвременни автори, но и по-класични не са съвсем изключени. Mm-hmm, ясно. Тоест не е казано на, на всяка цена да са съвремени или пък на всяка цена да е класика. Въпросът е да, да, да създават смисъл mm-hmm. и то точно в това наше а, тревожно време, имайки предвид войната в Украина и напрежението на източната граница на Европа. А, вие вярвате ли, че ако, ако поезията в нашия живот има по-сериозно място, тези безобразия, които се случват е, в е, световната политика, ще намалеят? Е, да, вярвам. Защото е, каквото се случва е, в целия свят е резултат от как, каквото мислят е, индивидуални е, хора. Отделните хора, да. Отделните хора. Е, и поезия ни дава възможност да се замислим какво правим и е, какво още можем да направим. И към какво е, не само тичаме, но към какво се, се сродечаваме. Е, че, че всичко има своят смисъл и нашите действия е, имат своето значение. Така че е, това е, може би, ефектът на е, как се казва? На пеперудата. На пеперудата. Да. Благодаря. Днес говорим за някакво стихотворение. Това може да промени вашето мнение по определено сюжет и ще ще направите друг избор по време на е, политически избори и това ще влия вас още подалече и още подалече към i może da zapazić świat od e, Treta Światowa Wojna. Taka czy a zwiarwam, czy wszystko, jak to prawim, e, y, darze nasi, darzy te czytane na stichotworenia има огромен смисъл. Да, и обаче, да, е, това наистина е ефекта на пеперудата. От друга страна, а, в, поне в български условия го знаем, не са много тези политици, има такива, но не са много тези политици, които ходят, примерно, а, на работа в парламента а, или в а, Министерски съвет в метрото. те използват служебни автомобили. Не е така обаче в други страни на а, Европейския съюз. Не знам как е в Полша. В Polsce също те бързат прекалено много и не съм сигурна дали ползват метрото толкова често, но ем, въпреки, че те сами нямат толкова възможност, възможността да прочетат тези е, стихотворения, но хората, които ги избират, е, имат такъв шанс. И е, Треба още да кажем, че не само в метрото можете да прочетете всички стихотворения, също по Фейсбука, по всички нашите социални мрежи, така че може би е, даже полити, политици ще имат възможност е, да прочетат е, поне няколко стихотворения. Да, добре, добре, така, така, така е добре казано и наистина акцентирате върху а, факта, че всъщност те не са там изначално и а, спуснати по силата на неведомо какво, а, ние ги избираме. Точно така. И от начина по който ние възприемаме света, зависи и този един избор. Сега, да ви попитам като ръководителка на културна институция в дипломатическа мисия, а, как гледате на изграждането на а, меки връзки? Какво е мястото на културната дипломация в а, сурови времена, като това, в което говорим за превъоръжаване на Европа, за да се защити спрямо възможна потенциална заплаха, идваща от изток, от Русия, след като видяхме какво се случи с Украина, една суверенна страна? Е, култура е, достига там, къде е, twarda, obiknowana dyplomacja nie może da dostignie. E, kultura i kulturna dyplomacja e, работи z wryski между хора i z общуване между хора. E, как можем да правим политика, когато не се разбираме? И това разбирание е, или подобрение на нашето взаимно разбира, разбиране е нашия цел – и от това зависи как, как ще правим, наш, как нашите политици ще правят своята политика. Не можем да вземаме положителни е, решения, когато не разбираме е, хората срещу нас. Така че за мен е, ролята на е, културна дипломация не е по-малка от традиционална дипломация. И с това аз и целият на моят институт ще и се занимаваме и искаме да се занимаваме, за да покажем на всички българите кои сме ние поляци, е, какво мислим и защо мислим по такъв, а не по друг начин? Какви са причини, какви са ем, извори на нашите решения, на наш... Е, на, как е, действаме днес? Какъв ресурс отделя полската държава за културна дипломация? Въпрос номер едно. И въпрос номер две. Какъв ресурс отделя полската държава за култура изобщо, извън дипломацията също? E, повече powyżej 20 kulturnych instytucji, instytucji w, cała, w celi świat, taka że держава определя um, значителни ресурси, за да поддържи нашите um, културни центрове. Инициативи. И въобще цяла държава как се каза, хар, харчи много е, финансови ресурси, за да е, култура има възможност да се е, развива. Разбира се, използваме също е, европейски фондове. Те са е, изключително важни, но трябва да знаем е, им как е, можем да апликираме за тези фондове и как след приключването на е, някаква инициатива да се ги как, как се в края как считаме пари. Да, как, как се показва ефективността на да това, да, което е свършено. Да. А, разбирате от култура в Полша. Има а, прочути филмови фестивали, а, а, книжни фестивали, страхотно книгоиздаване, страхотни автори, а, театър. Не мога да изброя всички, всички а, арт области, в които Полша е наистина една от водещите държави в Европейския съюз. Но казвате нещо ключово и за нашите а, политици, които в момента обсъждат бюджета момента бюджета за култура не трябва да бъде подценяван. Това не е последното нещо, което така да бъде подметено под килима, така ли? Разбира се, култура е толкова, толкова важна, че не можем да, е, да я забравим е, и е, трябва да определим достатъчно пари, но разбирам също много добре, че держава има много, много различни е, области, в които трябва да е, определи е, своите ресурси. Така не бих искала да съм един от тези хора, които е, определят пари. Защото докато знам, никога няма достатъчно. Да, това, това безспорно е така. А, издайте тайната на вашия толкова добър български <laughs> език и това въжи ли за всички а, културни и дипломатически представителства на Полша по света и в Европа, защото аз помня Ярослав Годун, помня онова прочуто декламиране на Христо Ботев на български от всички полски дипломати, сигурно и вие сте една от тях. А, как се случва това? Само в България или навсякъде а, се полагат тези усилия и наистина а, говорите езика на страната, в която сте? Опитваме винаги да говорим езика на страна, в която работим, защото знаем колкото важно е това. А, както казах, за да разберем хора с кого работим, трябва да говорим език. А, но а, моето ниво е преди всичко благодарение на моята учителка Венета Богданова, която е изключително изключителна учителка е, и надявам се, че ще има още няколко търпение да работи с мен. <laughs> да продължим. Страхотен е, страхот, страхотен е езика ви, е страхотен комплимент за нас и за нашите слушатели, че говорите а, български в а, този миг. Ами, а, нека да завършим с а, въпроса какво предстои, защото вие сега започвате на практика с началото на вашата мисия като директор на Полския културен институт. А, какво да очакваме? Ай, трудно е да кажа точно, защото списък е толкова дълъг, е, че не мога да ви кажа едно нещо. Но тази, поне тази вечер тази какво вечер, ще бъде? Тази вечер е, в 6 половина е, всички драги слушатели заповядайте в Полския институт Веслец 12 за тържествено откриване на поезия в метрото. Е, участвайки, участвайки институции, ще, представителите на тези институции ще, чет, ще четат своите стихотворения в оригинал, а превод на български ще бъде излучен по екрана. Трябва да, да, да го подчертая, че няколко стихотворения са били преведени преди но доста много е, бяха преведени само е, за нашия проект. Тоест съвсем, съвсем нови преводи. Първо да, запознанство да, с е, да, точно поезия. Така. Добре, така всички е... заповядайте в Полския институт. Много... И гледайте нашия програм, следвайте ни по Фейсбука, там има програм за целия месец от начало, така че и следваща година ще имаме много, много възможности да се срещнем или в Полския институт, или в е, други места. А, с е, сигурност едно място с наистина отворени врати и отворени очи за а, висока и качествена култура. Много ви благодаря директорката на Полския институт Малгожата Хейдук Громек, поезия в метрото, думи, които пресичат маршрути и спират времето на слизане, а, влизане, качване, могат да ни върнат към нещо, което, което е различно от търчането и тичането по задачи. Искате да кажете още едно да, изречение? Защото тази година това е, е юбилейно издание на проекта и в края на е, деня ще пуснем нашето юбилейно видео. Е, без, снимахме се в метрото, четейки на едно стихотворение polsko стихотворение на Чеслав Милош, но на български език, така когато искате да виждате посланници, директори на, пол... на различни културни институти, четейки на български език, заповядайте в института да е, имате възможност да погледнете това видео, направено от Димо Желев. Е, той е изключителен млад е, артист е, и знае как се правят такива неща. Е, също има голяма е, чудесна анимация от Анна Симеонова, е, която показва е, тази нашата инициатива в многоцветен и блескващ начин. Така че всички заповядайте. Още веднъж благодаря Малгожата Хейдук Громек.